ธนศักดิ์ต่อยขวาที่หน้าธนศักดิ์ต่อยขวาตัวธนาต่อยขวาธนศักดิ์ต่อยซ้ายที่หน้าธนศักดิ์ต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปธนศักดิ์ต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าธนศักดิ์ต่อยขวาที่หน้าธนาต่อยขวาที่หน้ากล้องหัวไปธนศักดิ์ต่อยขวาที่หน้าธนาต่อยขวาที่หน้า